interpunctio. Pri la temo Zamenhof scribas en Esperantisto el la iaro 1893, che la reguloi pri la usado de la interpunctioi estas en ia lingvo pli mal pli tiai samai kiel en iui aliai lingvoi. Sekve, ciu povas usadi en Esperanto la interpunction tiel kiel li usas ilin en sia NATIA lingvo. Li diras plus, estas vere che in diversa detaloi la usado de la interpunctioi estas malegala in diversa lingvoi. Sed charla obiecto ne estas tre grava, tial ni pensas che ne venis ancora la tempo por defini en nia lingvo severa in reguloin por tiu ici detaloi. Nur la uso, iom post iom, elaboros por tiu ici ne gravae detaloi definitain reguloin. Fino de la citajo. La usado de scripsignui tre diversas ce esperantistae verkistoe. Dum la legado de esperantlinguae vercajoi, chu traducitae, chu originalae, oni facile rimarcas h ene de unu verco kiel malsame autoroi metas tien, cae tien, exemple, comoin. Tia massa mezzo certe pravigas la respondon de Zamenhof. Tamen tre ofte mi demandas min, kial pro di oni metis komon juste tien? Povas esti, che ancau vi spertas la samon, eble ne pro nura stivolo, sed pro tio che mia, kai via celo, estas el trovi reguloin kai ex ci, kiel la uso au ne uso influas la sensum. Verkajoi pri la temo ne estas tiel ofte troveblai. Mi mem nur hazarde trovadis ilin. Exemple, signorino Maria Bartoska, cehino, estis premiita en la belartai concursoi de UEA en 1980 en la brancio ESEO, giuste pro ESEO pri COMO. La verkajo estas publicigita en la libro Interlingvo, Interlingvoi. Comence de la dodeca iacento, signoro Fructie, Franza esperantisto, publicigis brochurum, qui est titolo estas Esperanta Sintaxo, fine de la libro, qui un vi povos libere el shuti la reteo de la proiecto Gutenberg, vi trovos la malongan chapitron interpunccio. Comence la autoro presentas la opinion de Zamenhof ca lian manierum usi comon. Doctor Zanhof usas comum inter tiu propositio, tio estas, antau tiu vorto demanda aurilata rilata, inter du terminoi de comparo, cae tiel plu. Versaine la compreno de tio, cion oni nomas propositio, estas schlossila, exemple, por la usado de como. En la pli frue eseo, signorino Bartovska assertas, ili, comoi, devas apartigi la unuopa in En propositio estas chefa la verbo. Verbo estas la kerno de propositio. Pri propositio vi povos legi en la mencita brochuro de Fructier, ancau en detala grammatico de Esperanto, verkita de la autoro de la Pomego, cae en grammatico de Esperanto, de Miroslav Malovets. En citiu lasta, vi legos ne nur pri propositio, sed tutan capitron pri ortografio. Pri interpunctio troveblas materialo ancau en Wikipedia. Laste, menciendas, la verco plena analisa grammatico, en quiu troveblas tre utila articoleto pri interpunctio. Se la temo estas nova por vi, se vi neniam pensis pri gi, certe la redacto politico de la revuo Monato estos tre bona comenzo anta ol vi ek pilgrimos tra la vecoi menciitai en tiu ci son articolo bonan studadon